Šlovė viešpačiui. Aš taip džiaugiuosi, kad šiandien galime gėdoti išpirkimo giesmę. Taigi, kai vakar sugrįžau į savo kabinetą po susirinkimo, mano pirmoji kelionė, aš sėdėjau ten kėdėje ir vis dar buvau paveiktas šventai dvasia Ir aš išgirdau, kaip ji pasakė sekančius žodžius. Taip sako viešpats Dievas. Tai tiesa, kad Luciferis stovėjo mano dešinėje. Tačiau jis nieko met nebuvo kilęs iš mano širdies. Sakau tau, tu buvai mano genuose. Tu kilai iš mano širdies. Aš pamilau tave prieš pasaulio pamatų padėjimą. Ir aš pasirūpinsiu tavimi. Brangus Jėzau, mes dėkojame tau šiandieną už tavo didžią meilę mums. Mes, kaip mirtingieji, iš tiesų esame to neverti. Tačiau dėkojame. Viešpatie aš meldžiu, kad kai mes artinsimės prie tavo žodžio šiandieną, kalbėki mums dar sykį. Viešpatie mes trokštame būti tokio tipo žmonėmis, kokiais tu nori mus matyti kad mūsų gyvenimai būtų verti Evangelijos. Mes nenorime tiesiog verkti tavo akivaizdoje, šūkauti, šokinėti, susidūrę su realybė. Norime gyventi tokį gyvenimą, kuris yra vertas viešpatė to, apie ką mes šūkaujame. Viešpatė, paimki savo žodį šiandieną. Meldžiu, perlaužki jį mums kaip duona, kaip tik tu vienas gali padaryti. Jėzaus vardu. Atsiverskime šiandieną Jokūbo knygą, vėl trečią skyrių. Jokūbo 3.16, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna galestingumo, ir gerų vaisių, bešališka ir nevidmainiška. O teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Ketvirtas skyrius, pirma lūtė. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Ar ne iš jūsų užgaidų, originalė geismų, kurie nerimsta jūsų nariuose – kovoja nariuose. Štai šią vietą Šetonas norėjo perkelti kovą, prasidėjusią danguje. Jis norėjo ją perkelti iš dangaus į žemę. Jis norėjo ją perkelti iš žemės į žemės gyventojus, kad kiltų nesutarimai. Tačiau galutinis tikslas, jo pagrindinis tikslas, buvo perkelti karą į kiekvieno mirtingojo vidų, kuris tik bus gimę žemėje. Būtent dėl to iki šiandien mes vis dar kovojame tą pačią kovą. Mūsų siela kovoja prieš kūną, o kūnas prieš sielą. Bet su Dievo malone, tai yra tas vienas karas, kurį aš laimėsiu. Pasimelskime drauge, dangiškasis tėve, mes mylime tave, prašome tavo palaiminimo žodžiui, kalbėkim mums šiandien te mes būsime patraukti tavo akivaizdą. Jėzaus vardu. Amen. Galite sėstis. Leiskite jums perskaityti tą pačią citatą, kurią skaitėme praėjusį vakarą, Hebrajams 7 skyrius pamokslas. Noriu kalbėti tą pačią temą, karo motyvai antra dalis. Dabar noriu, kad atkreiptumėte dėmesį. Abromas pasakė, nei siūlo galo, nei kurpių dirželio, nei ko nors kito, kas tau priklauso, aš neimsiu. Jis nekovojo karo tam, kad gautų daug pinigų. Iš tiesų tikros kovos nesusideda iš savanaudiškų motyvų. Karai nėra kovojami dėl pinigų, karai yra kovojami dėl motyvų, principų. Žmonės kovojo dėl principų. Kuomet Abromas ėjo gelbėti Loto, jis to nedarė dėl to, kad žinojo galys sumušti karalius ir atimti visą jų nuosavybę. Atkreipkite dėmesį, jis ėjo dėl principo išgelbėti savo brolį. Joks tarnautojas pasiūstas dangaus karaliaus įkvėpimu, neįs to daryti dėl pinigų, nei dėl didelių bažnyčių kūrimo, nei dėl to, kad įkvėptų denominacijas – Jis tik dėl vieno principo eis – sugražinti puolusi brolį. Nežiūrint į tai, ar jam bus paukotas katikas ar ne, tai nieko nekeis. Kaip aš sakau, tikri karai yra kovojami dėl principų, o ne dėl pinigų. Vyrai ir moteris, kurie prisijungia prie bažnyčios, lankosi joje tam, kad būtų populiarūs, juk Džonsų šeima priklauso šiai bažnyčiai, arba jie iškeičia savo mažą bažnyčią į didelę. Tu tai darai dėl savanaudiškų motyvų. Už to neslypi teisingas principas. Tu turėtum noriai stovėti priekinėse kovos gretose. Dabar, jei galime, kuriam laikui šį rytą, palikime šį pastatą savo vaizduotėje ir atidėkime tai, ką ketiname daryti po susirinkimo, savo planus rydienai, likusiai savaitei, tiesiog trumpam. Vykime į kelionę. Kelionę prieš laiką. Kelionė prieš atsirandant viskam, apie ką mes žinome šiandien, kad tai egzistuoja. Tai buvo tuo met, kada buvo tik amžinasis. Mes žiūrėjome į tai praėjusį vakarą. Iš tiesų mūsų Dievas yra tokios didybės ir neprepėmybės Dievas. Taigi jis norėjo išreikšti daugiau savęs, nes jis pradžioj buvo tik vienas, amžinasis. Tačiau jis turėjo tai padaryti teisiu būdu. Jam reikalinga opozicija. Jis turi veikti kontrasto dėsniu, tačiau tuomet dar nebuvo kontrasto. Jis turėjo tai padaryti tokiu būdu, kad jo atributai būtų pilnai išreikšti, kai kurie laike, kai kurie amžinybėje. Kai kurie bus išreikšti tik atitinkamam laikotarpiui, kiti tęsis nesibaigiančiais amžiais. Taigi, jam bus reikalingas toks, kurį mes pavadinsime priešu, kuris bus kitoje tamsos pusėje. Jis bus Dievo kontrastu, gerume, dorybėje, prigimtyje, jis bus priešingas. Tačiau jis negali būti per daug priešingas Dievui. Jo motyvai negali būti visiškai nesusieti su dangumi, nes jis juk buvo sukurtas, gyveno, egzistavo, išaugo, gyveno danguje. Kuomet jis puola, jis paima su savimi dangiškus dalykus. Jis paėmė dangiškas idėjas. Jis sumaišė kai kurias iš jų, kad pritaikytų savo planams, kad pasiektų tai, ką nori pasiekti. Daugumą iš mūsų žmonės išdavė be jokios abejonės. Jūs pasikliovėte žmonėmis, galbūt pasakėte jiems apie savo išgyvenimus, jums rodės, kad galite su jais pasikalbėti – Tačiau atradote, kad jie nebuvo verti pasitikėjimo, kaip manėte. Nes išgirdote, kaip kažkas kitas žino jau tą informaciją, kurią jūs pasakėte tam vyrui ar moteriai. Jūs buvote tokioje situacijoje. Prieš daugybę metų aš jau išmokau, kad aš tik nedaugeliu galiu pasakoti artimus, intimius dalykus. Aš išmėginu kiekvieną pamokslininką, su kuriuo artimai susiduriu. Aš atrenku tai, ką galiu pasakyti jiems. Aš pasakau jiems apie tokius dalykus, kurie neturi didelės vertės. Tas pamokslininkas mano, kad tai yra vertingi dalykai. Aš duodu jam mėnesį, du šešis ir žiūriu, ar ta informacija sugrįžta pas mane iš kitų lūpų. Ir jeigu taip įvyksta, Tai leidžia man žinoti, kad tas žmogus yra nevertas pasitikėjimo. Tačiau, o kas būtų, jeigu tu būtum norėjęs pasakyti atitinkamus dalykus ir kad jie būtų suvokti? Tu pasakytum tai atitinkamam asmeniu, žinodamas, kad kai tas asmuo puls, jis paims tai, ką jis laikė didelę artimą paslaptimi karalystės. Bet iš tiesų tai nebuvo pačios giliausios, intimiausios paslaptys. Tai buvo tie dalykai, kuriuos tu norėjai padaryti viešus, tačiau tu nenorėjai to publikuoti Johnson Sičio laikraštyje. Taigi, į ką kreipsies? Į liežuvautoją. Jeigu aš norėčiau, kad atitinkami dalykai būtų sužinoti šioje bažnyčioje, aš žinau, į ką kreiptis. Yra atitinkami žmonės, kuriuos aš pažįstu ir aš žinau juos. Šlovė viešpačiui. Now, Taigi, pažvelkime į tai. Pamokslas Efezo bažnyčios periodas. Žmogus buvo sukurtas Dievui. Žmogus turėjo būti Dievo šventikla, Dievo polsio vieta, šventoji dvasia. Žmogus buvo šventikla. Žiūrėkite, tai yra Dievo paslapties plano dalis. Brolis Brahamas skaito paštlų darbų 7.46 ir toliau mes visko neskaitysime. Šis susilaukė dievo akise malonės ir meldė, kad rastų buveinę Jokūbo dievui, kalba apie Dovydą. Ir Saliamonas pastatė jam namus, bet aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose, kaip sako ir pranašas. Dangus mano sostas, o žemė pakojis po mano kojomis. Kokius ginamus man statysite? Pasiklausykite sekančio pranašo teiginio. Šetonas visą tai žinojo visuomet. Taigi šetonas žinojo, kad žmogus turės būti Dievo polsio vieta, Dievo šventikla, garbinimo vieta. Mano klausimas jums, iš kur jis tai sužinojo? Jeigu šetonas žinojo tai viso laiko metu, iš kur jis gavo šią intimę asmeninį informaciją? Jeigu Dievas leido jam būti jo pačioje slapčiausioje vietoje, kuri yra vadinama Senajame testamente šventų švenčiausioje, kuri yra privati, pati asmeniškiausia vieta rytų kraštų karaliams. Netgi vaikai, anūkai, netgi artimiausi patarėjai negalėdavo įeiti į tą patalpą karaliaus be palydos – Ten buvo karo patarėjai, patarėjai artimi karaliaus širdžiai. Jei karalius būdavo nusivylęs, jis galėdavo toje patalpoje pasidalinti su savo artimaisiais, žinodamas, kad tai nebus ištarta už tų durų ribų. Jeigu Dievas norėjo, kad jo plano atitinkama dalis būtų išnešta, po to, kai įvyko puolimas ir kad ta būtybė paimtų tą informacijos kiekį, kurį jis išgirdo iš pačio Dievo. Tai nėra apkalbos, tai nėra iš antrų lūpų. Pats Dievas jam tai pasakė. Įdomu, kiek metų tai truko. Dievas dalinosi su savo dešinėje ranka Aš esu tėvas, aš esu išgydytojas, aš esu išlaisvintojas, aš esu pirmasis ir paskutinysis, aš esu alfa ir omega. Taigi, tai prieš šetono puolimą, prieš jam faktiškai tampant šetonu. Jis Luciferis, rytinė žvaigždė, ryto išros sūnus. Taigi, šioje būsinoje, kai jis girdi, klausosi žinios, ir jis sako amen. Amen. Aleliuja. Dievas pasiuntė pranašą. Šlovė Dievui. Amen. Jis gali sakyti žodžiui amen tik būdamas Luciferiu, tačiau jis pasikeičia, kai tampa šetonu. Ar matot, kas vyksta žinios gretose? Luciferiai sėdėjo mūsų tarpe, dabar jie tampa šetonu. Vardas privalėjo būti pakeistas po to, kai jis prarado savo poziciją. Taigi Dievas jam kalbės apie intimius dalykus. Pasiklausykite, draugai, judėjimas, kurį mes matome dabar savo tarpe, yra daug artimesnis tam polimui danguje, nei bet kuris kitas dalykas, kuris egzistavo žemėje. Tai yra arčiau negu Jėvos polimas ar Balamos, Korės maištas. Tai įvyko dangaus karalystėje. Pažvelkime į patį svarbiausią esminį tašką danguje. Mes iš tiesų nežinome, pagal raštą ar žinę, kiek man teko ieškoti, kas ten faktiškai buvo danguje. Tačiau aš žinau, kad kuomet gatvės tapo suterštos, kuomet sukilo ta jėga prieš dangų, tai pareikalavo naujo dangaus sukūrimo. Dangus, į kurį mes įžengsime, nėra tas pats, kuriame velnės nusidėjo. Garbė Dievui. Nes tas dangus, jis tebe turi prieimą prie jo. Jis turi prieimą ateiti prie Dievo sosto ir kaltinti tave dieną ir naktį. Man tai nebūtų tinkama leisti amžinybę tame pačiame mieste kuriame vaikščiojo tas melagis, ateidavo prie Dievo sosto ir kaltindavo mane. Būtent dėl to jaunikis yra ten, kūrė naują dangų. Vartai jau buvo pakabinti, aukso gatvės jau išgrįstos ir nei vieno velnio koja neprisilies prie tų aukso gatvių. Aleliuja. Šis dangus yra reikalingas tol, kol ten yra užtarėjas. Tai yra panašu į teismo salę, Tai, ką Jonas pamatė, nusileidžiant iš Dievo, iš dangaus, tai nėra teismo salė. Tai nėra teismo krasė. Aleliuja. Tai yra avinėlio vestuvių iškilmės. Pažvelkite, šetonas žinojo tai viso laiko metu. Šetonas nėra visagalis ir visur esantis. Jis negali būti visur vienu metu. Greičiausiai dauguma iš mūsų niekados nebuvo asmeniškai susidūrę su pačiu velniu tuo pirmuoju. Aš žinau, kad mes vadiname jį šetonu, nes visi jo karalystė yra šetonai. Lygiai taip pat, jeigu tu esi dievo dalis, Būtent dėl to, jei tu kliudai Dievo vaiką, Dievas priima tai asmeniškai. Jis Pauliui pasakė, ką tu darai, persiekiai mane, Jeigu Paulius būtų galėjęs atsakyti, aš niekada tavęs nemačiau, o ne, tu matei mane, kai tu metei mano vaikus į kalėjimą, tu matei mane, tu mane įmetei į kalėjimą. Mes kaip žmonės greičiausiai neturime tokios didelės vertės, kad pats šetonas, tvarinys, pats demonas, kad jis skirtų didžiausią savo laiko dalį mums. Didžiausią savo gyvenimo dalį turėjome problemas su puolusiais angelais, velniukščiais. Ir kai jie puolė, jie išlaikė savo hierarchiją, santvarką, Taigi, kuomet šetonas juos nutraukė iš Dievo akivaizdos, jie puolė. Ir vieni pradėjo veikti lygų sferoje, kiti demonologijos, religijos sferose. Religingas demonas yra septynis kartus blogesnis už bet kurį kitą demoną. Tas velnės dangiškoje hierarchijoje buvo tokiu, kuris turėjo septynis kartus daugiau jėgos už kitus, kurie buvo silpnesni. Taigi, jeigu pažvelgsime į epilepsijos demoną, kuris pabėgo nuo brolio Branhamo, arba jis yra dar sudėtingesnis už kataraktos demoną. Žmogus, kuris rūko cigaretės, pranašė sako, jis tai daro dėl to, kad jame esantis demonas maldauja nikotino. Taigi tai buvo angelas atitinkamoje hierarchijos pozicijoje danguje. Nagi, nežiūrėkite į mane taip liktai aš kvailys. Kuomet mes su jais susidurėme, mes suvokėme, kad mūsų gyvenimas yra pastoviai demonologijos apgultyje. Motinos tėvai pasiklausykite, jums reikia daugiau negu vien tik tai knygos, kaip būti gera motina šiais laikais. Jums reikia daugiau negu psichologų patarimų. Aš nesakau, kad tie žmonės negali jums padėti, tačiau jie dirba tik tai su protu. Jeigu nori būti gera motina, reikia žinoti ne vien tik tai, kaip atlikti vieną ar kitą dalyką, tu turi žinoti, kaip išvyti tuos demonus iš savo namų ir apsaugoti savo vaikus nuo jų. Būti pamokslininku yra daugiau negu vien tik tai nagrinėti citatas, tu turi žinoti, kaip kovoti su demonais. Šetonas buvo apšviestas, informuotas, sakykime taip, Luciferis buvo apšviestas. Dievas nieko met faktiškai neleido jam to sužinoti apreiškimo formoje. Velnės tai sužinojo bendraudamas privačiame kanale, bendraudamas su Dievo eklezija apreiškimu. Anuomet Četonas tai sužinojo. Dabar jisai gali perskaityti žodyje, išgirsti ir papildomai girdėti mus, ką mes sakome. Aš nežinau, ar jūs tai suprantate, kai kurie iš jūsų galbūt nepatikėsite, bet šetonas iš esmės yra kvailas kaip dėžė su akmenimis. Nes jis klausosi, ką pamokslautojai sako, ir jis tiesiog stebi, klausosi, ką Dievas daro. Nes nėra taip, kad jis žino visus dalykus, jis nežino visko. Tačiau Dievas dabar apšvietė jį, kad šetonas matytų, kad kuomet jis kris, jis paims tą informaciją, kuri buvo jam suteikta ir jis paskelbs karą. Žiūrėkite, šetonas visuomet tai žinojo. Jis taipogi nori apsigyventi žmoguje, lygiai kaip Dievas nori. Taigi štai šetonas nori patekti į žmogaus vidų. Kodėl? Paprasčiausiai dėl to, kad Dievas to nori. Jeigu Dievas nori to, jis nori prieš tai išstoti. Tačiau mes turime vieną pagrindinę problemą čia. Dievas yra kurėjas, o Luciferis ne. Dievas pasiliko šią teisę savo. Šetonas negali to padaryti. Tik vienas dievas galėjo pasireikšti žmogaus kūne, šetonas negalėjo to padaryti, jis neturi kuriančiosios galios. Ir bažnyčia pasakė, ar galite įsivaizduoti, aš vargšas, Apgalėtinas nusidėjėlis, gavau šventą dvasę, buvau pripildytas Dievo jėga, atgimiau šaukšto ir dabar aš tapau kurėjų, galiu padaryti daugiau negu velnės. Aš nesu vienintelis toks, taip yra su kiekvienu Dievo vaiku. O viešpatė, vienintelis būdas, kaip šetonas galėjo pasiekti tai, ką jis norėjo padaryti, buvo įeiti į gyvatę Edenę lygiai taip pat kaip jis piktai dvasia įėjo į keulės Gadaroje. Dievas neįeina į gyvūnus. Velnės gali įeiti į gyvūnus ir darys tai tam, kad pasiektų savo tikslus. Žiūrėkite, jis negalėjo susilaukti vaiko tiesiogiai per Jėvą, kaip Dievas padarė su Marija. Dėl to jis įėjo į gyvatę ir tuomet jis tai taip atlieka. Jis įėjo į gyvatę ir suviliojo Jėvą. Jis ją sugundė ir per ją jam gimė sunus, netiesioginiu būdu per gyvatę. Būtent dėl to Kainas turėjo du tėvus. Kainas turėjo dvasinės šetono savybės charakteristiką ir gyvulišką jausminę kūnišką charakteristiką gyvatės. Tai buvo kūnas. Akivaizdu, kodėl šventoji dvasia pasakė, kad Kainas buvo iš piktojo iš kurgi šetonas pasigavo šią mintį, kad jis nori apsigyventi žmoguje. Jis išgirdo tai dar prieš sukuriant žmogų. Matote, kai angelai puolė, jie puolė prieš pasaulio pamatų padėjimą. Taigi, Dievo kūrinyje dar nebuvo išsiplėtusi iki mums pažįstamos visatos. Viskas vyko septintame išmatavime, kur Dievas buvo danguje. Taigi, Šetonas, Luciferis Jis išeina ir jisai įgyja kitą savybės charakteristiką ir Dievas pavadina jį velniu, Luciferiu arba tą senąją gyvatę. Pavadina jį velniu šetonu. Pažvelkime į Ezechielio 28 skyrių antrą eilutę. Žmogaus sunaus, sakyk tyro kunigaikščiui. Taip sako viešpats Dievas. Tavo širdis išpuiko ir tu tarei. Aš esu Dievas. Aš esu Dievas. Atminkite, brolis Brankamas mums sako, kad Dievo dvasia rašo tai apie tą velnę, kuris gyvena šiame tyro karaliuje. Aš esu Dievas, sėdintis Dievo soste jūros vidury. Tu tari, aš esu Dievas, sėdintis Dievo soste jūros vidury, tačiau tu esi žmogus, ne Dievas, nors save laikai lygiu Dievui. Savo širdį laikai, kaip Dievo širdį originalė, sakoma niekuomet nepagausite velnio, vartojančio narkotikus. Mūsų vargšai išprotėję politikai gali išleisti įsakymą leidžianti rūkyti narkotinės žoles, bet velnės jų nerūko. Velnės gali padaryti tave priklausomą nuo receptinių vaistų, bet pats jų nevartos. Jis žino, kas jam atsitiks, jeigu tai pradės daryti. Galbūt jis taip pat taps priklausomas. Niekados nepamatysi velnio tai darančio. Jis nenori to, jis nori būti dievu. Taigi, jis savo širdyje laiko save. Štai kur prasideda nuodėmė. Savo širdyje. Jis sako, aš noriu būti dievu. Aš noriu būti dievu. Susitarkim taip, duok man savo gyvenimo aprašymą, CV ir pažiūrėsime, ar esi tinkama šiai pozicijai. Pažiūrėkime, ar gali atsakyti kelis dieviškus klausimus. Ar tu esi prisikelimas? Ar tu esi gyvenimas? Ar tu esi kelias? Jeigu aš mirsiu ir sugrįšiu žemės dulkes, ar tu galėsi mane vėl prikelti? Ar tu gali išlaisvinti mane iš cigarečių, iš melo, paleistuvystės? Ne, darbo negausi. Ar tai jį sustabdo? Ne. Tačiau aš sustabdau jį savo gyvenime. Aš apvagiu jį ir man patinka tai daryti. Aš apvagiu jį nuo buvimo mano dievu. Aš esu vienas iš mesijo brolių, kurio jis negali pagauti. Taigi, kažkaip, Dievas jam pasako, aš noriu būti tėvu, aš noriu turėti vaikus, aš noriu gyventi žmonėse. Ir aš paminėjau, bus Mesijas. Mesijas? Jis turės brolius. Jie bus Dievo palikuonys. Jie yra atributai. Jie yra mano genai. Jie yra mano širdį. Velnės viską susirašo savo užrašuose. Gerai, gerai, gerai. Man to prireiks. Kaip sekasi, Dieve? Puikiai. O kaip tau sekasi? Puikiai. Ar norėtumai man dar papasakoti apie savo planus? Žinoma, ateik, sėskis, papasakosiu. Ar tikrai neleisi man pažiūrėti į tą knygą, kurią tu slepi? Oho, ne. Ranka šalin nuo tos knygos. Ar pastebėjote, tas angelas, kuris atėjo prieškime? Jis neturėjo savo rankoje didelės knygos. Jis turėjo mažą knygą. Aleliuja. Kodėl? Todėl, kad jis nekvietė visų gyvenusiųjų. Jam nereikėjo didelės knygos. Jis kvietė tik tuos dievo išrinktuosius. Todėl rankoje turėjo mažą knygą. Taigi, vėliava danguje buvo didžio Elohimo akivaizda buvimas. Aš girdžiu sambrūzdį ten šiaurėje. Dėmesys yra nutraukiamas nuo to centrinio dangaus šlovės taško, nuo karalystės centro, miesto centro. Ir dėmesys nukrypsta į šiaurės pusę. Ir jis pradeda pamokslauti. O įsivaizduoju, koks velnės buvo geras pamokslininkas. Jis buvo apdovanotas, iš tiesų apdovanotas. Ar įsivaizduojate, keli angelai priartėja prie jo, atsisėda, klausosi ir jie girdi, kaip jis pamokslauja. Pasakysiu jums štai, ką Dievas yra toks savanaudis. Viskas yra susiję tik su Dievu. Pagalvokite, jūs angelai. Pagalvokite, ar jūs kada nors turėjote laisvadienį? Ar kada nors turėjote nors pusę laisvos dienos? Nuo pat jūsų sukūrimo jūs šlovinate jį, garbinate jį, mylite jį, aukštinate jį. Kada mes galėsime savo asmeninį gyvenimą gyventi? Kada aš galėsiu asmeninį gyvenimą gyventi? Ar girdite, kaip velnės kalba šiandien? Šią dieną. Galbūt ten stovėjęs angelas, kuris buvo atsakingas už valdžią, pasakė, tai tiesa. Kitas galingas angelas stovėjo ten, jis bus religingų religijos demonų, kuris puls. Kitas bus kataraktos demonų, kitas bus vėžio demonų. Ir jie pradeda šurmulį, taip, taip, tai tiesa. Ir neužilgo, dangaus bažnyčioje įvyksta didžiulis skilimas ir dalis angelų bažnyčios narių palieka Dievą. Kuomet šetonas apsižvalgo, suskaičiuoja, kiek yra jo pusėje, pasako, šiandien yra ta diena, kurią aš skelbiu karo deklaraciją. Ar suprantate, ką tai reiškia? Ar žinote, kas bus? Jeigu mes atakuosime Dievą, Jis bus prieš mus. Jis gali išmesti mus. Aš nežinau, ką Jis padarys. Aš net nežinau, kur mes eisime. Įdomu, kiek laiko Dievas leido jam pasilikti šiaurėje. Galbūt tiek, kiek reikėjo laiko, kad surinkti tuos, kurie turėjo būti surinkti. Turiu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog jis paėmė tą seną šluotą ir išlavė tą šiukšlės lauk. Biblija mums sako, kad yra išrinktieji angelai, tai reiškia, kad taipogi yra ir neišrinktieji angelai. Šetono pamokslavimas yra skirtas tam, kad surinkti neišrinktus angelus. Kuomet jie krenta puola, Dievas nenuplėšė nuo jų nei jėgos, nei pozicijos hierarchijoje. Ar galite įsivaizduoti velnę, kuomet mirė Mozė? Velnės prieina, ieško jo kūno ir ateina Dievo angelas. Jis neišaukštino savęs, nei savo valdžios virš pačio šetono Luciferio, matomai ta jo šlovė tebe egzistavo, bet jis pasakė jam, viešpats, sudraudžia tave. Būtent taip aš galiu stovėti ir išvyti demonus Jėzaus vardu. Ar žinote kodėl? Todėl, kad aš to nedarau savo valdžia ar savo pačio pagrindu, nes jeigu lyginti mano šlovę ir jo, jis mane nusvertų. Bet jeigu aš esu su Jėzumi drauge, to neįmanoma padaryti, mes esame nenugalima komanda. Tačiau raktas yra tame, kad tu turi surasti savo poziciją ir kovoti tame mūšyje. Pagal tai, kaip Dievas tave sukūrė, kuo tu esi. Viena sesė pasakė broliu Brahamu, aš pasnikauju, meldžiuosi, pasnikauju, meldžiuosi, bandau išvyti demonus. Jis pasakė, tu nebuvai pašaukta išvyti demonų. Tu turi melstis už tuos, kurie buvo pašaukti. Atkreipkite dėmesį į Ezechielio 28.3. Štai, tu esi išmintingesnis už Danielių. Ir žinai visas paslaptis. Originale nėra tokių paslapčių, kurias jie galėtų nuslėpti nuo tavęs. Štai tokia būtybė jis buvo. Brolis Brahmas pasakė, jeigu Dievas turėjo reikalą su juo širdyje, jis nieko meto garsiai neišsakydavo tam, kad šetonas to neišgirstų ir nebandytų sutrukdyti Dievo planui. Taigi buvo dalykai, kuriuos jis paslėpė savo širdyje. Įdomu, ar mes neturėtume iš to pasimokyti šiandien? Kartais, kai mes puolame ant kelių, viską išsakome, man rodos, kartais turėtume kai kuriuos dalykus išlaikyti širdyje. Jūs sakote, o aš toks nusivylęs, Dieve, aš pasiruošęs palikti tave, jeigu aš šiandien nieko negausiu iš susirinkimo, bus taip ir anaip. Niekada neturite to sakyti, laikykite tai savo širdyje. Tuomet Šetonas sakys, ką jis ten turi, ką jis ten kalba. Ne tavo reikalas. Grįžk į pragarą ir palik mane ramybei. Tai yra asmeninis pokalbis su Dievu. Tu lendi į asmeninį pokalbį, tačiau nieko nepeši. Šlovė. Kodėl? Nes esu įsitikinęs, kad labai dažnai jis nežino, ar jos pastai yra sėkmingi tol, kol mes jam to nepasakome. Pažvelkite, Ezechielis apibūdina jį. Savo išmintimi ir sumanumu tu įsigijai turtų, surinkai aukso ir sidabro į savo išdą. Išmintingai prekiaudamas padauginai turtų ir tavo širdis išpuiko nuo jų. Širdis išpuiko nuo jų, nuo turtų. Todėl taip sako viešpats Dievas, kadangi laikai save lygių Dievui, originalę laikai savo širdį lygią Dievui aš atvesiu prieš tave svetimšalius, žiaurė tautą, jie išsitrauks kardus. Nagi, tautos, nagi, svetimšaliai, traukite kardus. Mūsų Dovidas užėmė poziciją. Mūsų Dovidas ateina su jėga. Ištraukime savo kardus ir stovėkime greta savo karaliaus Dovido. Žiūrėkite, aštunta eilutė. Jie nustums tave į duobę. Ir tu mirsi jūroje nužudytųjų mirtimi. Jūroje nužudytųjų mirtimi. Tikiuosi, kad būsiu toje taryboje, kuri spirs į tiesiai į pragarą Aš būsiu toje grandinių taryboje, aplinkybių grandinių taryboje, kuris sukaustys jį. 17 eilutė. Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. Sesės, ar jūs suprantate, kodėl Dievas įspėja jūs apie buvimą gražia, patrauklia? Tai gali būti panaudota jūsų nenaudai, pražučiai. Tačiau jeigu ledi yra patraukli, graži, jeigu ji išlaiko tai, išlaiko save tyrą, jeigu tu gali tai padaryti, tuomet tu gali pasiekti daugiau negu velnės. Pažvelkite, ką jam padarė grožis. Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. Jis pasikėlė. Taigi jis pažiūrėjo į kitą angelą pažiūrėjo į visus kitus angelus, tuomet pažiūrėjo savo šlovę, šviesos didybę, blizgėsi, spindėsi, prašmatnumą, doksa, hebrajiškas žodis reiškianti šlovę, doksa, kuri sklido iš jo į šviesą, ji buvo daug didingesnė už visų kitų angelų, jo padėtis buvo daug didingesnė. Atminkite, Dievo paslaptis tebe buvo jo širdyje. Jėzus dar nebuvo pasireiškęs. Tai buvo dalis lietai, bet atsiskleidžiančios paslapties, kuri dar nebuvo pilnai atsiskleidusi. Štai šetonas, tik pažiūrėkite jį. Taip, pranašas pasakė, Mykolas buvo Kristaus provaizdžių, bet jis nepasakė, kad jis buvo Jėzus. Jėzus buvo žmogiškų Dievo atributu, kurio Dievas įgyjo išpirktą kūną iš žemės. Tai ir jūs kartu tebeslipėjote jo širdyje ir tai buvo sujungta su jo protu. Pažvelkite, jo motyvai karo. Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio, tu praradai išminti per savo spindesi. Aš parblokšiu tave ant žemės. Priešais karalius. Priešais karalius. Ar galite įsivaizduoti tuos demonus teismo dieną, kurie jums melavo gyvenime, kurie jūs gundė, erzino nuo pat jūsų įtikėjimo? Vienas po vieno jie praeis pro jūs. Ar galite įsivaizduoti Dievo teismą, kuomet jie eis pro jūsų akivaizdą ir jūs pasakysite, Dieve, jis man melavo, Vieną melą po kito man sakė, Dievas atsisuks į tą demoną ir pasakys, tu gundai mano nuotaką, tu melavai jai, tu nuvyli ją. Ar galite įsivaizduoti šį demoną, kuris prašys ant kelių, meldžiu būgai lestingas, būgai lestingas. Tie demonai praeis pro jūs, jūs pažiūrėsite juos ir pasakysite, šalin. Ateis pats šetonas nusilenks, parklups prieš karalius. Galutinis pažeminimas. Parklupti prieš Donį Reiganą. Tai bent. Parklupti prieš Džimą Babą. Štai kur galutinis pažeminimas. Prieš keliaujant tiesiai duobę Jis turės parklupti prieš mirtingąjį, kuris gyveno šioje žemėje, kuris turėjo šventąją dvasę. Prieš kiekvieną turės parklupti. Devyniolikta eilutė. Visi, kurie pažino tave, baisėsis tavimi. Baisėsis tavimi. Tu būsi pasibaisėjimas ir tavęs nebebus originalė ir tavęs niekados, niekados nebebus. Sakiau tai šimtus kartų, tačiau pasikartosiu. Kuomet Četonas bando priminti tau apie tavo praeitį, primink jam apie jo ateitį. Garbė. Yra daugybė dalykų, kuriuos norėčiau padaryti iš naujo. Yra daugybė dalykų, kurių norėčiau iš vis būti nedaręs. Nagi, jūs žinote, apie ką aš kalbu. Yra vienas dalykas, aš turiu ateitį vietą, į kurią eisiu. Tai yra baliklis, vadinamas viešpaties Jėzaus Kristaus krauju. Šetonas neturi ateities, šetonas neturi amžinojo gyvenimo pažado. Kai daugiau nebebus šetono, aš tebebūsiu, aš lovinsiu ir garbinsiu Dievą visą amžinybę. Daugiau tavęs niekados nebebus. Ar galiu tęsti? Žiūrėkite pamokslę didingiausia kova. Ši pirma didingiausia kova, kuri buvo kovojama danguje. Kuomet Mykolas ir jo angelai, pažvelkite, tai yra aukščiausios jėgos, karo vadai. Ir dabar angelai pasirenka pusės karo deklaracija yra paskelbiama. Mykolas ir jo angelai kovojo prieš Luciferį ir jo angelus. Pagalvokite, tai buvo Dievo sukurti tvariniai. Jie, palikdami tos dienos žinę danguje, prisijungė prie Luciferio gretų. Jie nėra suvedžiotais arba paklydime esančiais angelais. Jie pavirto jo angelais. Viešpatie apsaugok, kad aš niekuomet nebūčiau taip pavadintų. Pirmoji kova prasidėjo danguje. Nuodėmė neprasidėjo žemėje, ji prasidėjo danguje. Tuomet ji buvo išmesta iš dangaus, numesta į žemę. Ir ji krito ant žmonių. Prašau, atleiskite man, kad aš taip šokinėju milijonų metų atstumu Sugrįžkime laiku atgal. Prašau, užlipkite draugė su manimi ir lipkite į šį keliavimo laikų erdvėlaivį. Te mes sugrįšime į tą momentą, į tą akimirką. Atsistokime prie amžinybės rato ir mes stebėsime, kaip istorija pradeda vystytis. Tėvas dabar trokšta išplėsti savo kūrinyje danguje būdamas septintame išmatavime. Taigi jis pradeda tarti, te būna, te būnė tai, te būnė anai. Atminkite, šetonas jau puolės tuo metu, tačiau jis neturėjo savo buveinės. Taigi, kuomet tėvas pradeda plėsti savo kūrinyje, pranašas sako, aš matau tą mažą baltą šviesą kuri it žaidžia kaip vaikas priešais tėvo duris. Ir jis pasakė, kad Dievas pasakė, tebūnie. Ir šviesos sukūrys nuskriejo į tolį, galbūt sustojo po tūkstančių, milijonų šviesmečių. Logosios atėjo iš viršaus ir sustabdė jį. Tuomet kitas sustingusios lavos gabalas iš saulės atitruko nuo saulės. Žinoma, jis kalba apie paukščių tako galaktiką. Žiūrėkite, kai sustingęs lavos gabalas atskyla nuo saulės. Ką tai reiškia? Saulė gimdo, gimdo žvaigždės savo valdose. Nes jeigu taip, apie tai Dievas mąstė pradžioje, kai jis išplėtė kūrinyje danguje, čia jis turi padaryti lygiai tą patį. Jis išplečia kūrinyje žemėje, turi atlikti tą patį. Bažnyčios periodose jis padarė lygiai tą patį. Taigi, jis leidžia jam kristi. Logosas prie jo prieina. Ir štai kybo Marsas. Ir jis pradeda suktis. Jis vėl ištarė tebūnie. Logosas seka paskui kuriant jį žodį, jam įkandin. Jis prieartėja ir pasuka. Štai Jupiteris. Taigi šetonas ir jo demonai stebi visą tai. Ko jie ieško? Namų? Jis yra pamokslininkas be bažnyčios, karalius be sosto. Ir staiga tėvas ištarė. Ir štai pasirodo ši planeta. Galbūt iš pradžių gal jos nebūtumė atpažinęs, nes ji taip greitai skriejo iš amžinybės, ją paveikė kosminė jėga, užsidegė belepsnojant, jis skrido smelkėsi žemyn. Tačiau, kai ji nusileido, Kai pradėjo leistis, Logosas pradėjo ją stabdyti, leido jai kristi žemyn, kristi, kristi ir staiga ją sustabdė. Jos tapatybė vis dar buvo paslėpta, nes ją dengė ledas. Tuomet Logosas pradėjo dirbti dar daugiau, labiau su šita planeta nei su kitomis. O, Pranašas pasakė, aš matau šį vaizdinį, aš norėčiau, kad visa bažnyčia draugė su manimi atsistotų prie laiko baliustrados. Stebėkime, ką Dievas daro. Jis rašo savo pirmąją Bibliją. Kas tai yra? Mesijo broliai. Tampa kosminėmis dulkimis. Garbė Dievui. Logosas pradeda judėti virš šios planetos. Šetonas stebi jį. Ei, ateikit, ateikit. Jis stovi ten ir sako, ką jis daro su šia planeta? Jis skiria jai daugiau atitinkamo dėmesio šiam mirtingajam, tiksliau, planetai. Ar jūs tai pastebėjote? Aš beveik užmušiau jo motiną avarijoje, antgamtiškai. Jis buvo iššiose ir išgyveno. Mes turime pasižymėti šį berniuką, jis kažkoks ypatingas. Šetonas nekenčia visko, į ką Dievas atkreipia ypatingą dėmesį. Jis nekenčia jūsų ne dėl to, kad jūsų pavardė Reiganas ar Mulinas, jis jūsų nekenčia, nes jis pastebi, kad Dievas jums išskiria ypatingą dėmesį ir malonę suteikia. Ar įsivaizduojate, kaip Logosas paima šį didelį rutulį, ten kybantį, ir jis suka jį ratu, liktai mikrobangėje, sesės, žinote, kaip lėkštė sukasi – ir jis pradeda supti žemę, nes ji visa padengta ledu. Ji juk skrido kosmose, visatoje, didžiuliu greičiu, šviesos greičiu ir staiga jis sustojo ir aplėdėjo. Taigi logosas atsistoja virš, pradeda ją sukti ir suformuoja Afrikos žemyną, priartina ją prie saulės. Ji pradeda drebėti, kaip kai kurie iš jūsų bažnyčioje, kai šalta, Norėčiau, kad jie jungtų oro kondicionierių. Baigiu sušalti mirtinai. Ir jis pradėjo it iškirtinėti kontinentus. Ir jis pradėjo sukti. Ir suformavo tai, ką mes šiandien vadiname jungtinėmis valstijomis. Jis dar labiau suko Dievo mikrobangėje, Saulės akivaizdoje. Ir ledynai pradėjo slinkti ir išgraužė Koloradą, Arizoną. Jie pradėjo tirpti ir Dievas pasakė, padaryk šią vietą iš tiesų gražią. Marsas, Jupiteris, nesvarbu. Aš noriu, kad ši vieta būtų iš tiesų graži. Tai mano žmonos namai. Aš noriu, kad ši vieta iš tiesų būtų graži. Aš noriu, kad ji būtų apgyvendinama. Aš noriu, kad joje būtų daug spalvų, kad gyvybė knibždėtų joje. Aš noriu išreikšti joje savo didybę. Ir šetonas visą tai stebi. Atminkite, pranašas mums sako pamokslė tą dieną Kalvarijoje, kuomet Logosas pradėjo dirbti su šia žeme. Šetonas nusileido ir pradėjo vaikščioti ant žemės, kuomet jį dar buvo vulkaninėme pavidale. Kodėl? Tai yra Dievo palankumas, kuris anuomet jam kažką pasakė apie tą vietą. Ši vieta yra kitokia nei kitos. Taigi šetonas nusileidžia, ištyrinėja viską. Jis buvo demonas dvasia, jis geba vaikščioti ten, kur pilna vulkaninių dulkių, lavos, ugnies liežuvė ant žemės paviršiaus. O, aleliuja. Ir jis pasakė, žinot ką? Aš manau, mes suradome savo naujus namus. Ar įsivaizduojate, kai viskas buvo suformuota, šventoji dvasia sugrįžo pas tėvą, pasakė, ar tau tai patinka? Tai gražu. Gražu. Grįžki ir sklandykė, burkuokė virš žemės. Pradeda sklandyti, išskleidžia sparnus, sklando virš žemės. Ir iš ledynų pasrūva melsvas vanduo. Ir tėvas sako, taip, taip. Vandens telkinių spalvos, melsvos, žalsvos. Tėvas sako, taip. Tačiau čia yra dar vienas. Kitos kariuomenės kapitonas. Pagaliau atradau savo būstinę. Aš noriu šios vietos. Aš įsikursiu ir būsiu žinioje tiek, kiek reikės. Aš sėdėsiu bažnyčioje, būsiu mažų gerų berniukų, darysiu viską, ką tik reikia daryti, tačiau aš noriu šios vietos. Tai privalo būti tai, apie ką jis man pasakojo, kad vieną dieną iš visatos jis sukurs savo žemiškoje egzistenciją. Nes jis man tai pasakė, aš atsimenu tai labai gerai, jis man tai pats pasakė. Jo visas planas juk buvo tapti apčiuopiamu, realiu. Aš to anuomet nesupratau. Tačiau tai turi turėti ryšį su šia vieta, su žeme. Taigi šventoji dvasia sklando. Taigi Dievas Dievo dvasia nusileidžia į žemės gelmes ir žemė. Ir iš savo širdies ji it išmeta į paviršių alpių turinį. Iš savo širdies ji it išspjauna dulsvųjų kalnų turinį. Viena priežastis, dėl kurios aš tai žinau, Kai mes skaitome šią Bibliją, kuri buvo parašyta, ką mes atrandame žemės branduolyje. Mes žiūrime į Atlantą, į ramų į vandenyną, gražias gėlės ir taip toliau. Tačiau, ką mes atrandame, žvelgdami į žemės sielą, žemės pradžią atrandame. Žemės pradžia yra kas? Ugnis. Iš kur jie atėjo? Iš kitos ugnies. Žiūrėkite giliau nei savo žmogiškoji dalis, jūsų trapumas, klaidos. Pažiūrėkite į savo sielą, ką jūs ten matote. Brolidoni, ką tu ten matai? Ugnį, ugnį. Aš esu tos pirmos tikros dievo ugnies dalis. Taigi jis tęsė tą itperėjimą, kaip balandis. Praeina tūkstantis metų. Du tūkstančiai. Trys. Ir šetonas pagal Dievo skiriamą laiką, matydamas kiek laiko buvo skirta šiam sūnui, tiksliau planetai, Dievas skiria palankumą šiai planetai. Kodėl Dievas neskiria tiek laiko Marsui? Marsas tai puikus šokoladinis batonėlis, bet toje planetoje aš tikrai nenorėčiau gyventi. Be jokios abejonės, mums reikalingas Jupiteris. Gražu jį pažiūrėti, bet tikrai jame gyventi aš nenorėčiau. Ar jūs norėtumėte gyventi Veneroje? Tai ne mano namai. Ši žemė yra mano namai. Iš jos aš atėjau į ją ir sugrįšiu. Tai yra mano namai. Ar įsivaizduojate, kaip jis stebi, kantriai laukia, Ištikimai laukė. Jis laukė, laukė ir laukė tūkstantį metų. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 metų. Tuomet vieną dieną Logosas nustojo perėti. Šetonas pamatė teofaninę dievo formą, kuri nusileido ant žemės ir jis pasakė, dabar aš žinau, kad tai baigta. Tuomet Dievas pasakė, sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Šetonas pasakė, mesijo, mesijo broliai. Žmogau, kodėl aš anksčiau apie tai nepagalvojau, nes tu esi nemokša. Nes tu esi pamėgdžiotojas, veidmainys. Tu nesi originalus, Ar galiu tęsti? Taigi dabar tėvas išplėtė kūrinyje. Ne tik iš savo minčių, dabar atsiveria Dievo širdis. Ir pirmasis atributas sunaus išeina iš Dievo širdies. Tai buvo gyvenimo knygos turinys. Dabar Dievas ketina išplėsti savo kūrinyje dar daugiau. Jis nusileidžia ant žemės. Biblija sako, kad jis sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, tačiau pradžios du jis pasakė, jis suformavo žmogų iš žemės dulkių. Todėl dabar jis nekuria žmogaus kūno, jis jį formuoja Kadangi šis žmogus turės savo valdas, Dievas paima pavyzdį arba modelį, jis naudoja lokio leteną, kad sukurtų žmogiškąją ranką. Kaip pavyzdį, Dievas paima kitą gyvulio koją, sukuria tą, paima tą. Ar matote, ką Darvinas faktiškai pamatė? Jis matė giminingą ryšį tarp žmogaus ir gyvulių. Jis kai ką suprato, tačiau neturėjo prieiškimo, todėl nuėjo į kraštutinumą. Juk mes tikime dvasinę evoliuciją, ar ne? Ką Dievas darė? Kūrė pagal galvos atvaizdą. Viešpatė pasigailėk, jis patalpino provaizdyje šios planetos galvą, Adomą, kad ji išreikštų šio žemės pavaldinių tapatybę garbė Dievui. Būtent dėl to Adomui nereikėjo sparnų ant nugaros. Jam nereikėjo sparnų, kaip angelui, nes jis nevaldys angelų, jis valdys gyvūnus, žemę, žmoniją, taigi savyje, savo kūne, jis turi panašumą. Jo ranka rodos kaip lokio letina, koja taip pat. Dievas sujungia, sumaišo šio žmogaus tapatybę. Ar matote, kodėl naujosios rasės galva, antrasis Adomas, turėjo ateiti į šią žemę. Tai bent dėmesingumas. Viešpats Jėzus žinojo, kad jūs jį taip stipriai mylėsite. Jeigu mūsų galutiniai namai turėtų būti dangumi, tuomet jūs būtumėt prisitaikęs. Tačiau jie žinojo, kokios moteris yra. Joms sunku palikti mamą. Taigi jis apgalvojo šį planą. Ir jis įrašė žemės vardą gyvenimo knygoje. Kodėl Merkurijaus vardo nėra Biblijoje? Plutono, Marso, Saturno, Jupiterio. Kodėl Žemė yra vienintelė planeta? Vienintelė planeta, kuri, kurios vardas yra atrandamas gyvenimo knygoje nes ji yra išpirktina. Jie galima išpirkti kaip ir tave. Ar suprantat, kodėl jis negali sukurti kitos žemės? Velnės negali jo sunaikinti. Žemė yra vienas iš Dievo atributų. Jos vardas yra įrašytas gyvenimo knygoje. Velnės negali jos sunaikinti. Jis privalo Dievas ją išpirkti. Taigi dabar Dievas pastato šį žmogų ant žemės. Brolis Brakamas pasakė, kad žmogus stovi ten, jo kojų pirštai yra kaip medžių šaknys, įaugusios į purvą. Tačiau jis stovi ten, toje formoje, be gyvybės, atvaizdas be gyvybės. Dievas suformavo audinius, organus, kaulus, visus tuos dalykus organizme. Tačiau jis stovi ten be gyvybės ženklų. Tuomet viešpats Dievas įkvėpė gyvybės kvapsnį į Adomą. Ir jis tapo gyva neheš, gyva siela. Taigi Dievas dabar sujungia žmogų iš pradžios vienas su žmogumi iš pradžios du. Tai nuostabu. Žmogų matome pradžios pirmame, antrame, trečiose skyriuose. Trečiame skyriuje yra pažadas. Jo, jo, jo koja trins gyvatė į galvą, nes vyras ir moteris yra viena. Tai yra žmogus iš pradžios trys. Išpirkimo paslaptis paslėpta tuose trijuose skyriuose. Velnės to nesuprato. Žinote kodėl? Todėl, kad jis neturėjo prieškimo, jis neturėjo prieimo. Pranašas pasakė, kai Jėzus buvo žemėje, velnės, jis net pažino jo, kaip tai buvo įmanoma. Kaip jis galėjo prikelti mirusius vaikščioti ant vandens, o velnė žiūrėjo tiesiai jį ir net pažino jo, kad jis buvo programos dalis. Jis galvojo, kad viską žino velnės. Jis galvojo, kad jis turi visus komponentus, kad viską suprastų. Aš kalbėjau su broliu ir pasakiau, ar gali įsivaizduoti, kaip velnės turėjo jaustis, kai tuomet jis buvo ten, o viešpatė, Jėzus atiduoda kvapsnį, paskutinį išleidžia dvasę. Velnės sėdi kabinete, geria savo arbatą ir išgirsta beldimai duris. Ir jis atidaro duris ir ten stovi kas? Viešpats Jėzus Kristus. Jis pasakė, o tai tu. Jis pasakė, taip, aš atvykau. Mano kraujas dar tebėra karštas kalvarijoje. Ir velnės pasakė, aš maniau, kad aš tave pagavau, kai aš nužudžiau Abelį, kai aš suvedžiojau Mozę. Bet jis pasakė, aš atvykau. Aukščiausia dvasinio šnipinėjimo forma. Ar galite įsivaizduoti, kuomet Jėzus nuplėšė raktus nuo velnio šono? Jis pasakė, aš atėjau pasimti raktų. Jis ištėsė ranką, nuplėšė tuos raktus. Brolis Brahmas pasakė, kad jis taip stipriai trenkė pragaro durimis, kad viskas, kas kabojo ant sienos, nukrito ant žemės. Galbūt ant sienos buvo istoriniai trofėjai, nuotraukos, kaip Dovidas paleistuvauja, Moze praranda savitvardą, o, oh, men. Mozė praranda savitvardą ir kitos nuotraukos. Karo motyvai. Kokie Jėzaus motyvai? Įrodyti, kad jis tai gali? Ne, jis netoks asmuo. Taigi, jis atidaro sekančias duris, įkiša tą raktą į spyną, atveria duris Ezechielis išgirsta, kaip tos duris atsirakina. Jis sako, o viešpatie, kas dar bus čia įmestas? Jis it metasi atgal. Abromai, Danieliau, o mano viešpatie, tai pats kunigaikštis. Danielius apie jį matė. Regėjimą, tai tas akmuo rėdantis nuo kalno. Abromas pasakė, traukitės į šalį. O mano dieve, o mano dieve. Tai yra jis, tas, kurį aš sutikau. Kelyje, Sara, Sara, ateik pažiūrėk, kas atėjo. Ar įsivaizduojate, jis sako, vaikai, aš atėjau, kad jūs išlaisvinčiau. Jūs esate mano motyvai, dėl kurių aš kovoju šį karą. Viešpatė Dieve. Atsistokite. Ar galite įsivaizduoti tą prisikelimo rytą, kuomet Jėzus paliks užtarėjo sostą, užtarėjo darbo sostą? Aš beveik negaliu to suvokti. Jis negali palikti to sosto ir leisti, kad praeitų 30 dienų arba 6 mėnesiai. Vos tik jam pakilus, kad paliktų sostą ir persirengtų, angelai iš karto pradeda ruoštis. Nežinau kaip jūs, bet aš negalėčiau gyventi šioje žemėje šešis mėnesius be užtarėjo. Nagi, būkite nuo širdus. Broli Lui, man jo reikia kasdien. Jeigu jis pasakytų man rytoj, Doni, klausyk, rytoj tu būsi vienas. Ne, viešpatė, aš nenoriu būti vienas, nei vienos dienos, man reikia pagalbos, jeigu. Broli, kai jis pakyla nuo to sosto, tavo išlaisvinimo ženklas yra čia pat. Tai yra ženklas, kad kūnas esantis žemėje yra pasiruošęs priimti dievišką vadovavimą. Kokie tuomet yra karo motyvai mūsų? Karo motyvai. Denominacijų motyvai yra statyti denominacijas. Žmonės, kurie nusigrėžė nuo žinios, įkuria internetinius tinklalapius ir apkalbinėja, paėmimas viską įrodys, kas buvo kas. Tie, kurie kovoja prieš Dievo pranašą, jiems jau bus per vėlu. Jų motyvai bus iš tiesų įrodyti, nes jie bus palikti žemėje kentėjimų periodui. Jeigu kovojate su broliais ar seserimis, jeigu kovojate karą, turėdami neteisingus motyvus, aš jums rekomenduoju, draugai, pakeiskite savo motyvus arba pasišalinkite iš karo. Jeigu kovoju su broliu ir turi neteisingus motyvus, aš rekomenduoju tau išspręsti tai, nes viskas bus atidengta ir parodyta. Te būna garbė Dievui. Lygiai taip pat, kaip jis įkišo tą raktą į spiną dėl Abromo. Vieną dieną jis įkiš amžinojo gyvenimo raktą į mano mirtingumo spyną. O viešpatie, ačiū, tai tikrai gera mintis, te būna garbė Dievui. Jis įkiš raktą į mano mirtingumo spyną. Mano lastelės, viskas, kas ten vyksta viduje, visi tie senėjimo procesai Kai aš sulaukiu 20 ar 21, nuo tada prasideda senėjimas, aš tapau įsuptas šiame mirtingumo cikle, aš pradėjau žilti, silpnėti, tačiau vieną dieną jis įkiš raktą į tą mirtingumo spyną, aleliuja, ir jis pasuks tą raktą, ir kuomet jis tai padarys, mano žili plaukai taps nebežili atsistatys, mano akys regės amžinybės regėjimu, aleliuja, mano lastelės bus perkeistos. Garbė Dievui. Aleliuja, aleliuja. Mano broli, sesė, tokie yra mano karo motyvai. Priežastis, dėl kurios aš taip stipriai kovoju prieš Jezabelės dvasę, karo priežastis yra ta, kad aš apsaugočiau jūs, seserys, nuo gedulo kančios metų. Nejau manot, kad iš to turiu kažkokią naudą? Nejau manot, kad įsigijęs priešų turiu naudą? Aš nekovoju dėl populiarumo, dėl įžymumo. Aš kovoju dėl to, kad raktas būtų įkištas į mano mirtingumo spyną. Tik pagalvokite, tai galėtų būti, kaip tai buvo su Abromu ir Sara tą dieną. Po to, kai viešpats Dievas nusileido ir įkišo raktą į Abromo pažado spyną, jis pasakė, tu turėsi sūnų po vienerių metų nuo šiandien. Galbūt Abromas nuėjo tą naktį į lovą, visas su skausmais. Sara, ar patrintumai man nugarą? Labai skauda nugaros raumenis. Abromui, tu toks senas, net negali apsisukti. Bet Abromas atsakė, garbė Dievui, aš gausiu naują kūną. Aleliuja. Sara, ar tebe turi tuos vystiklus? Abraomai, neįsiaudrink, susižeisi. Kai kas kart kalbė apie tuos vystiklus, tu susižeidi. Įsiaudrini ir krenti. Sara, juk aš jau guluosi. Nesusižeisiu, krisdamas į lovą. Sakykime, tiesiog istorijos dėliai. Ta naktį, kai jie abu užmygo ir persikėlė į sapnų šalį. Jūs žinot, kad kai pasensti, sapnų šalis tampa tikrų lobių. Jie gyveno pagal rytietiškus papročius. Palapinėse buvo tamsu. Taip jie gyvendavo. Galbūt sekantį rytą, kai saulė pradėjo kilti, prireikė nemažai laiko, kol gali aiškiai matyti toje palapinėje. Palapinės pasiūtos iš juodų oškų kailių. Taigi, Abromas jau buvo prabudęs kurį laiką, tačiau neturėjo pakankamai jėgų, kad galėtų atsikelti. Jo kūnas buvo perkeistas, bet protas dar nepasivijo šio naujo ciklo. Jis guli ir išgirsta, kaip Sara pradeda keltis ir sako, na ir man laikas keltis. Tuo metu, kai jis galiausiai susirošė keltis, ji atsikelia. Jis apsirengia apdarą, kojų apavą, ką jie ten benešiojo, dar vis kiša ranką į rankovę ir... Ten stovi gražiai jauna moteris, kuri išlipo iš jo lovos. O viešpatie, ką bažnyčia pasakys apie mane? Sara taipogi. Tai mirtina ir ją išgazdino. Ji atsikelia ir mato šį jauną gražų vyrą. Įsivaizduokite tą momentą, kai jie nurimo. Ir jis pasakė, tuo pačiu metu kaip ir ji, Sara, Abromai. Ji priejo prie jo, palėtė jį Kur tavo raukšlės ant rankų? Veidas. Jis tai padarė. Sara, jis tai padarė. Tikiuosi, kad aš su Keril taipogi pasieksiu šį kūno perkeitimą. Galbūt tai bus panašiai kaip šį rytą. Aš atsikėliau ir jie atsikėlė panašiu metu. Ar gerai mėgoji? Gerai, gerai, o tu? Jie atsikėlė, pasiruošė ir štai ji. It vestuvių dieną. Žinot, mes labai seniai susitokėm. Mums buvo 16 metų, o sekančią dieną sukako 17. Taigi, jos lygi oda, visi didieji kanjonai iš mano veido odos bus dingę, plaukų žilų nebėra ir mes suvokiame. Jis išlaikė savo žodį. Tai reiškia, kad mūsų motyvai gyvenime buvo teisingi. Oh, Viešpatė Jėzau, Tai nėra kažkokia istorija, pasakojimas. Tai nėra sapnas, fiktyvi pasaka. Mes tikime, kad tai yra tavo tiesa. Padėki mums, tėve. Mes kausimės. Leiski mums kauti su teisingais motyvais. Šetonas kovoja tūkstantmečiais. Tai buvo neteisinga iš pat pradžių. Tu leidai jam tęsti, laikė, jis pildė tą savo tikslą, tačiau jis turės sugrįžti ten, kuris buvo pradžioje. Komet jis atsistos priešais baltą į sostą, jis bus teisimas ne vien tik už visus melus, nužudimus, mirtis, be jokios abejonės tu pradėsi nuo tos dienos danguje. Tu nepradėsi nuo Lodikėjos ir kitų periodų, tu pradėsi nuo tos akimirkos danguje, kuomet nuodėmė gimė jo širdyje. Jėzau, meldžiu, jeigu turiu nors kiek motyvų, kurie yra neteisingi, padėki man Dieve. Padėki man viešpatie, kaunantis šioje kovoje. Te mano motyvai bus teisingi. Aš nenoriu būti vien tik tai nuoširdus, nes žmogus gali būti nuoširdus ir nuoširdžiai klysti. Aš noriu, kad mano motyvai, karas, būtų teisingas. Nes aš tikiu tuo, ką tu pasakei viešpatie. Nors jis stovėjo tavo pašonėje, jis nebuvo kilęs iš tavo širdies. Aš tikiu, nes tu tai pasakėjai. Mes esame tavo atributų dalis. Genai. Tavo kūno genai. Mes esame kilę iš tavo širdies. Tu pamilai mus prieš pasaulio sutverimą. Ir tu mumis pasirūpinsi. Mokyk mus, kaip kovoti viešpatie, nes mes žinome ginklus, kuriuos tu pasirinkai, kad mes juos naudotume. Jie ne visuomet yra patogus. Kas būtų pamanęs, kad tam, kad atneštumėj išgydymą savo vaikams, tu pasirinksi žaizdas ant savo nugaros. Nuoširdžiai sakome, kad mes patys nebūtume to pasirinkę. Todėl, tam, kad nugalėti vėžį, tuberkuliozę, aklumą, kad gauti fizinį išgyjimą. Tu pasirinkai atiduoti savo kūną ten, prie plakimo stulpo, leidai jiems tave sužaloti. Nes toks buvo ginklas, kuris išgydys tūkstančius, tūkstančių tūkstančius, tūkstančių, tūkstančių, tūkstančius. Kaip šetonas turėjo supykti, kai jis pažvelgė atgal ir atsekė visus tuos žingsnius tavo, jis suvokė, koks kvailys jis buvo. Jis pats savo valia kareiviams nebūtų leidęs tavęs mušti, bet tu, Dieve, leidai jį mušti, tu leidai, kad tai vyktų. Taip yra ir mūsų gyvenimuose. Be jokios abejonės yra dalykai, kuriuos mes išgyvename, kenčiame tu paslepi viso to reikšmę nuo mūsų, tačiau leiski mums būti ištikimais pasitikėti tavimi net, kai nesuprantame to. Žinome, kad tai gali būti kažkas siaubingo, tačiau tu naudoji tai kaip karo priemonę. Tu laikai tai paslėpta nuo mūsų, lygiai taip pat, kaip paslėpė tai nuo velnio. Jis pats niekada to prieš mus nedarytų, jeigu žinotų, kad mums dėl to taptų tik geriau. Tačiau kartais jis sugeba skaityti tavo tylą Rodos, mes kažką netai padarėme ir tu mums nieko nesakai, nes jeigu tu nutrauksi tylą, išduosi paslapti jam. Viešpatė atleisk mums, kad mes abejojame. Padėki mums šiandien viešpatė. Krikščionys, kas iš jūsų šiandien pasakys, man reikia būti dar daugiau apšviestu kad žinočiau, kaip kovoti šį karą. Vaikai, šiais metais man bus 57 metai. Aš pamokslavau nuo 18, 39 savo gyvenimo metus. Aš kovoju su tokiais dalykais, turiu tokias problemas žinioje, su kuriomis anksčiau neteko susidurti. Man reikia Dievo išminties. Nes ten yra taip, kad tu gali paimti praeities patyrimus išgyvenimus ir suprasti, kaip reikia kovoti šiandien. Reikalinga Dievo išmintis. Nesvarbu, kaip tu ieškosi Biblijoje arba citatos, tu ne visuomet surasi tiesioginį atsakymą. Ir taip jis padaro sąmoningai. Jis nori, kad tai būtų gyvenimas, kurį gyvename kasdien, turėdami tiesioginį kontaktą su juo. Mes mažiau melstumėmės, jeigu visus atsakymus štai čia surastume. Jeigu galėtum surasti visus atsakymus, atrasdamas citatą, oho, mes turbūt visai nustautume melstis. Todėl jis nori, kad tu kasdien su juo vaikščiotumei. Šiandien naudosime šią karo priemonę, kitą dieną kitą. Mes kovojame su demonais Broliai, suvokite, jūsų namuose, kuomet atsiranda liūdesys, lygos, bėdos, jūsų žmona, vaikai neklauso. Broliai, nesistengkite to suvaldyti savo rankomis, atminkite, tai yra demonai. Demonai, kurie įsiveržia, kaip pastorius, aš tai žinau. Aš matau situaciją bažnyčioje. Tai nėra vienas brolis kovojantis prieš kitą, tai demoniškos jėgos, kurios įsiveržia į žmonių tarpą. Kaip lyderis aš galiu tą paprastą dalyką padaryti šimtus kartų blogesnį, apsunkinti galiu tai. Pastorius gali paimti smulkmeną ir paversti ją karu. Kaip tėvas, tu gali paimti smulkmeną ir paversti ją į karą. Šlovė viešpačiui. Karinis laivynas ne visuomet yra tinkama priemonė. Niekomet nėra buvę didingesnio žmogaus už Jėzų. Tačiau Jėzus nenaudojo Jungtinių Amerikos valstijų laivyno, kad įveiktų šetoną. Jo priemonė buvo avinėlis. Jis nebuvo vedamas kaip karinis jūrų laivas, jis buvo vedamas kaip avinėlis, kaip pjauti vedamas avinėlis. Ar padarysite man paslaugą? Aš norėčiau turėti pakankamą jėgų šiandien, kad galėčiau pasimelsti už jūs visus savo jaunystės dienose, kai būdavo palapinių susirinkimai, tarnavau žinioje, aš galėdavau pasimelsti už 3-400 žmonių per vieną vakarą. Tačiau praėjo nemažai laiko. Kūne atsirado skausmų. Taigi, jeigu aš šiandien melsiuosi už jūs visus, nežinia, kur aš būsiu kitą susirinkimą. Teks melstis už mane. Žinote ką, tai nėra vien tik tai, kad pastorius už jūs turi melstis. Jūs kaip tikintieji turite melstis, o garbė Dievui. Galbūt dabar jūs negalite to jausti, bet aš jums sakau, būtent dabar, mūsų vado vardu, demoniškos jėgos tirta ir dreba, būtent dabar. Jos neturi supratimo, ką viešpats ketina padaryti. Aš nenoriu pakartoti vakarykščio vakaro, aš tiesiog noriu to, ko jis nori jeigu jūs juo tikėsite. Atminkite atskirimą, kuomet asmuo ateidavo priešais brolį Branhamą, jis pasakydavo, tas demonas prašo pagalbos. Jis prašo to ir kito demono, sako. Pranašo sako, ar jūs negirdite jo sakančio, sulaikyk jį, tą tikintį nuo tikėjimo, sulaikyk jį nuo tikėjimo, sulaikyk jį nuo tikėjimo. Tačiau jis pasakė, tikėjimas taip pat renkasi. Šviesa yra matoma greta to brolio. Ar matote, kas vyksta? Kova. Taigi demonai sako, laikyk jį nuo tikėjimo, sulaikyk jį nuo tikėjimo. Tačiau jis pasakė, dievo angelai taipogi buvo pastate ir jie rinko tikėjimą. Jis pasakė, tos kovos rezultatas priklausys nuo tavęs. Tai ne dievo angelai šią dieną, kurie nulems, kaip tu būsi išgydytas arba išlaisvintas, nei demonai negali sulaikyti tavęs. Tai yra tavo pašaukimas tai padaryti. Neieškokite emocijų, šokinėjimų, šūksmų, visą tai gerai. Tačiau aš girdėjau, kaip brolis Brankomas kurią tai dieną pasakė, dvi moteris atėjo į maldos eilę. Viena šokinėjo, šoko, džiugavo, kita taipogi lygiai taip pat atėjo. Brolis Brankomas pasakė, abi praleido savo išgydymą. Ir jis pasakė, esu įsitikinęs, be jokios abejonės, kad ta antroji moteris yra mirusi šiuo metu, nes jis irgo vėžių ir negavo išgydymo. Taigi vietoj to, kad žinotų, kaip prieiti prie pranašo, ji atėjo ten, kur galėjo gauti išgydymą ir savo šauksmais jį it nuvijo tą išgydymą. Ar uždėtumėte vienas ant kito rankas? Broli Doni, aš nežinau, kaip išvarinėti demonus. Tau to ir nereikia žinoti. Tu tiesiog atiduoki savo rankas jam, kad uždėtum jas ant brolio, žmonos vyro, dukters. Pasakysi, aš nežinau, kaip melstis, nesirūpinkit dėl to. Tiesiog melskis geriausiai, kaip žinai. Taip jau yra, kad aš esu pašauktas išvarinėti demonus. Taip jau yra, kad aš žinau, jog turiu ne tik mokymą savo lūpose, aš turiu išlaisvinimo žodžių savo lūpose, kaip ir kiekvienas Dievo pašauktas vyras. Dangiškasis tėve, mums besiartinant prie tavęs šiandien, mes neateiname pas tave kaip paprasčiausią žmogų, ar kaip pas teisėją, valdininką, Junktinių Amerikos valstijų prezidentą, mes ateiname pas amžinybės karalių, kuris dėl nuostabios priežasties aplankė mus tokiu nuostabiu, nepakartojimu būdu. Mes nežinome, kodėl tu tai padarėjai, tiesiog esame laimingi, kad tu tai padarėjai. Ši kova nėra mūsų viešpatie, tai yra kažkas, ką mes paveldėjome – Ir būtent dėl to, kad esame tavo vaikai, tu parodai mums ypatingą prielankumą. Šetonas mūsų dėl to nekenčia. Tačiau mes galime dalyvauti šiuose kovose žinodami, kad esame tavo genais. Mes buvome tavo širdyje ir tu pamilai mus prieš pasaulio sutverimą. Aš meldžiu už savo brolius ir sesės, kurių rankos uždėtos vienas ant kitų Viešpatė Dieve, aš suvokiu, kad čia yra demonai. Aš taip pat suvokiu, kad čia yra ir Dievo angelai. Dievo pranašo čia nėra, kad jis galėtų pašaukti žmonės ir pasakyti, ką jis mato toje antgamtinėje sferoje. Aš nesu pašauktas, kad matyčiau tuos dalykus, aš nesu pašauktas būti pranašu. Aš tiesiog būsiu tose pareigose, kuriuose esu pašauktas būti. Viešpatie, aš sujungiu savo tikėjimą draugė su šių žmonių tikėjimu. Lygos demonai, spaudimo, Ar tie, kurie bando juos priversti jaustis, kad jie nėra tavo dalimi arba šio kūno dalimi. Kas tai bebūtų, su kuo jie bekovotų, mokykloje, koledže, namuose. Dangiškasis tėve, aš nesimeldžiu, kad tu būtinai išlaisvintum juos iš visų kovų. Aš meldžiu, kad tu duotumė jiems išminti, kad jie žinotų, kaip reikia kovoti kovas. Kartais viešpatė mes ištraukime kardus Viešpatė mes žinome, kad tas pats apaštalas Paulius, kuris kadaise metė iššūkį Tas pats apaštalas paskaitė tai tinkama palikti miestą nakties metu, nusileisti per sieną krepšyje. Todėl padėk viešpatė mums nesijaudinti dėl savo išdidumo, dėl savo mąstymo būdo, kaip mes galvojame, kad dalykai turėtų vykti, padėk, kad mes galėtume sekti viešpatės Jėzaus Kristaus vedimą. Aš meldžiu už mūsų seseris šioje bažnyčioje, aš meldžiu už brolius, už jaunimą, diakonus, patikėtinius, tarnautojus, Viešpatė tie, kurie transliuoja mūsų susirinkimą. Viešpatė mums visiems reikia tavo pagalbos. Man reikia tavęs, Jėzau, kaip niekad anksčiau. Ši kova yra stipresnė už mane. Kuo labiau senstu, tuo labiau suprantu, kad aš prarandu savo žmogiškus sugebėjimus jėgas. Dievo vienėlį. Tai nereiškia, kad aš prarandu savo dvasinę ištvermę, mano vaikščiojimas, gyvenimas, troškimai. Dabar aš noriu tau tarnauti labiau negu bet kada anksčiau. Aleliuja. Ačiū viešpatė Jėzau. Ačiū, tėve. Dabar tavo leidimu, mano dieve, aš kreipiuosi į tavo priešą ir į mūsų priešą. Šetone. Aš sakau tau, tu esi nugalėtas. Mūsų viešpats Jėzus nugalėjo tave prieš 2000 metų tavo spaudimas, tavo melas, tavo lygos, negalavimai nepakenks mums, tai nesustabdys mūsų. Mes einame pirmin. Nes aš girdėjau, kaip viešpats Dievas kalbėjo apie tave šetonę mano kabinete. Ir jis pasakė man, kur tu buvai. Tu nebuvai jo širdį, tu nebuvai jo protė. Jis pasakė mums, kad mes buvome jo širdį. Ir protė, aleliuja. Tu turėsi pabaigą, tačiau mes niekados nemirsime. Aš įsakau tau viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, kurį aš atstovauju. Aš buvau pašauktas, jis išrinko mane stovėti šiomis paskutinėmis dienomis patraukė savo rankas šalin nuo Dievo nusavybės. Mes reikalaujame savo Dievo duotų teisių. Paleiski Dievo tautą. Leiski jiems eiti į laisvę. Aleliuja. Ačiū viešpate Jėzau. Ačiū viešpate Jėzau. Kokį poreikį beturėtumėte šiandien? Išgydymas, išlaisvinimas, Atsigręžkite į tėvą ir pasakykite, tėve, aš priimu tai. Aš priimu savo išgydymą, aš priimu savo džiaugsmą, aš priimu taiką, ramybę, aš priimu tai ir aš būsiu kaip mano tikėjimo tėvas Abraomas. Aš laistysiu tai su šlove ir gyriumi kasdien, kol pamatysiu tai išsipildant. Tik tai tikėk. Tik tai tikėk. Viskas įmanoma. Tik tai tikėk. Gėdokime drauge. Tik tai tikėk. Ar jūs tikite, kad tai yra taip paprasta? Brolidonė, tačiau aš nieko nejaučiu. Tikėk, nejausk, tikėk. Viskas įmanoma. Taip viešpatie. Ačiū tau, Jėzau. Sugėdokime tai tokiu būdu. Viešpatie, aš tikiu. Viešpatie, aš tikiu. Visi drauge, iš širdies. Viešpatie, aš tikiu. Padėki mano netikėjimui. Viskas įmanoma. Tik tai tikėk. Viešpatie aš tikiu,